har qanday vaziyatda bo'lmasin ota onaga yaxshilik qilish farzandning burchi biroq itoat borasida bu gapni aytib bo'lmaydi farzand 99 holatda hatto ular dunyodan voz kech desalar ham ota ona amrini bajo etishi joizdir faqat bir holatdagina ularga itoat etmaslik mumkinki bu e'tiqod masalasi islom shariati gunoh bo'lmagan hollarda ota ona amriga itoat etish haqida ta'lim berar ekan gunoh bo'lgan hollar masalasida aynan iymonni ko'zda tutadi darhaqiqat islomda eng muhimi bu iymon masalasidir deylik biror kishi allohning birligiga va borligiga iymon keltirgan hayot tarzini tavhid asosida shariat hukmiga ko'ra olib boradi shu insonning ota onasi esa dinsiz alloh hidoyatidan bebahra shunday holatda musulmon farzand nima qilishi qanday yo'l tutishi lozim qur'oni karimda insoniyat turmushiga doir ulkan masalalardan eng mayda ikir chikirlarigacha to'la qamrab olingan xususan yuqoridagi masala ham aniq tiniq ifodasini topgan biz insonni ota onasiga yaxshilik qilishga buyurdik agar ular sen o'zing bilmagan narsalarni ya'ni soxta xudolarni menga sherik qilishing uchun zo'rlasalar u holda ularga itoat etmang barchangiz menga qaytursiz bas o'sha kunda men sizlarga qilib o'tgan amallaringizning xabarini berurman ushbu oyatga ko'ra farzand faqat birgina holatda ya'ni allohga shirk keltirishga buyurgan ota ona amrini rad etishi mumkin alloh taolo ota onaning iymonga tavhidga zid buyruqlarga itoat etmaslikni buyurar ekan albatta bir ulug' kun qiyomatda barcha insonlar o'ziga qaytishi aniqligi bilan ogohlantiradi bu ogohlantirish so'zlari faqat farzandga emas balki ko'proq ota onaga tegishlidir chunki bunday yo'l tutgan ota ona nafaqat farzandiga hatto o'ziga ham muqarrar zulm qilgan bo'ladi keltirilgan oyatning sababi nuzuli payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning sahobalaridan Sa'd ibn Abu Waqqos radhiyallohu anhu hayotlarida ro'y bergan bir voqea bilan bog'liqdir. Sa'd ibn Abu Waqqos radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadisda bayon etilishicha, u kishi alloh taolo qur'oni karimdan to'rt oyatni mening haqimda tushirdi deydilar ularning birinchisi bevosita bizning sabog'imizga tegishlidir onam deb hikoya qiladilar sad ibn abu vaqqos sen muhammaddan ajralmaguningcha men hech narsa yemayman ham ichmayman ham deb qasam ichgan edi shunda alloh taolo agar ota onang o'zingga ma'lum bo'lmagan ishlarga seni menga o'zing bilmagan narsalarni sherik qilishga zo'rlasalar ularga itoat etma lekin bu dunyoda ular bilan yaxshi muomala qil degan oyati karimasini tushirdi abu bakr siddiq roziyallohu anhuning qizlari asmo roziyallohu anhuning oldilariga hali islomni qabul qilmagan onalari qayla binti abul izzi narsa so'rab keladi shunda asmo roziyallohu anhu buni rasululloh sollallohu alayhi vasallamga ma'lum qilganlarida sarvari olam asmo roziyallohu anhuga ha islomni qabul qilmagan bo'lsa ham onangga siylayi rahm qilsang bo'ladi deb javob beradilar haqiqatan ota onaning gunohkor yoki gunohsiz ekani haqida hukm chiqarish farzandning huquqi emas chunki ota ona kim bo'lganida ham farzandning mavjudiyatiga sababchidirlar uning o'sishiga ulg'ayishiga katta xizmatlari singan agar farzand ota onasiga o'zining noqis aqli buyurgan ishi munosabatda bo'lsa birinchidan allohning hukmiga zid borib qolish ehtimoli tug'iladiki bundan yaratganning o'zi asrasin ikkinchidan ota onaga ko'rsatilgan hurmatsizlik oqibatida butun bir insonlik jamiyatiga putur yetishi mumkin bunday jamiyat ichidan axloqiy inqirozga yuz tutadi uchinchidan xalqning haytar dunyo nima eksang shuni o'rasan degan dono maqollari borki ota onasiga yomonlik qilgan kishi farzandidan kattaroq zulm ko'rishi tayin vatandoshimiz buyuk muhaddis muhammad binni al hakim at termiziy haqida alisher navoiy shunday yozadilar ko'p hadisi bor va zohir karomati va tasnifoti dog'i bor ul jumladan hatim ul viloya va nahaj va navodir ul usul kitoblari bor va bir tafsir ham ibtido qilgandir ammo itmomig'a umr vafo qilmaydir va xizr bilan suhbat tutar ermish abu bakr varroh kim aning shogirdidir alisher navoiy tomonidan keltirilgan dalil quyidagi rivoyatga ona rizosi bilan bog'lanadiki unga ibrat ko'zi bilan boqmog'imiz koni foyda bo'ladi muhammad binni al hakim yoshlik chog'larida bir tolibul ilm birla topishib o'qig'oli boshqa bir shaharga bormoq bo'ldilar Buni volidasi anglab g'amgin bo'ldi. Dedi kim: "Ey jonim bo'tam, men ojiz va bekas. Mening xizmatimni qiladirg'on o'zga kishi yo'q. Meni kimga tashlab ketarsan?" Bu so'zlardan Al-Hakimning ko'nglida bir dard paydo bo'ldi. Safarni tark etdi. Hamrohlari o'qig'oli ketdilar. vaqtki necha mahal o'tda ersa bir kuni go'ristonliqda o'tirib yig'lar ediki men munda turib qoldim yoronlarim olim bo'lib ketsalar men bu yanliq jaholatda qolurman ushbu vaqt erdi bir piri nuroniy kishi keldi va dedi ey o'g'il ne sababdan yig'larsen o'g'lon tamomiy ahvolin bu kishiga bayon qildi kishi dediki ey o'g'ul xohish kim har kuni bir saboq o'rgatib qo'ysam o'g'lon aytur har kuni bir saboq o'rgatdi to uch yil o'tdi andin keyin menga ma'lum bo'ldi kim ul pir xizr alayhissalom ermish men bu davlatni volidamning rizoligidan topdim demak ota onaga qilingan biror yaxshilik ajrsiz qolmaydi xalqning otangni quyosh bilsang onangni oy bil maqoli bejiz aytilmagan